Labrīt, esošie studenti! Labrīt, topošie studenti! Labrīt, pasniedzēji! Šis ir raidījums kafijas pauze sadarbībā ar Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. Labrīt, radio Marija Latvija klausītāji! Tu klausies kafijas pauzi kopā ar Rarzi, nu tā tautas valodā, populārzinātniskā <laughs> valodā. Bet eh, šeit kopā ar tevi ēterā esmu Esaija Avotiņa. Santa Pūrmale, Rārzijas studiju daļas vadītāja. Un uh, mūsu raidījuma vadītājs, kurš diemžēl nav klādienē, tādēļ esmu šeit es. <laughs> Labrīt! Jā, labrīt. Jā, Raimons Garais arī ir, bet ne tieši studijā, bet attālināti. No, kur... <laughs> no kurienes tad tu esi <laughs> mums pieslēdzies? Jā, šoreiz esmu no Eiropas vidienes pieslēdzies no Vācijas. Tāpēc vadīšu raidījumu kopā ar jums no Vācijas. Es ceru, ka latviski. <laughs> ne tikai latviski, jo šis ir Radio Marija Latvijā. Un raidījums ir kafijas pauze, tātad runāsim mēs tikai latviski. Jā, tad ra, nu, radiom arī klausītāji, ja jums raidījuma laikā radīsies kādi jautājumi, tad zvaniet 679 69 131 vai arī rakstiet 266 77 272 un Santa un Raimons tad centīsies uz jūsu jautājumiem atbildēt. Bet Raimond, vārds tev. Tev kā galvenajam raidījuma vadītājam. <laughs> <laughs> Jā, paldies, Aija, paldies. Tad, um, mīļie radījumi arī klausītāji, īsumā atgādināšu, ka pēdējā raidījumā pie mums ētrā bija uzaicināts priesteris Modris Lācis, kas ir mūsu jaunais ražzīta direktors. Un viņš mūs īsumā iepazīstināja ar saviem plāniem uz to periodu, kad viņš būs kā direktors. Viņš mums atcerieties, pastāstīja par trim mērķiem, ko viņš sev izvirzīs. Viņš pastāstīja par savu pieredzi darbā ar studentiem, kā viņš kā prāves vērtēšu kalpojumu un kāda bija saskarsme ar studentiem. Tāpat mēs paskatījāmies nedaudz jautājumu par katehēdu formāciju un to, ka ir nepieciešama veikt viņu apmācību. Un noslēgumā arī nedaudz pieskārāmies par pastāvīgā diekana kalpojumu un par iespējām izglītības iespējām, kādā veidā arī Rāzī var formēt šo te kalpojumu. Taču šodien mēs turpināsim pavisam citu tēmu. Šodien mēs parunāsim par izglītības nozīmi tieši pastorālā konsultanta profesijā, jo Rāzī šobrīd maģistrāta studiju programma māca tieši izglītot cilvēkus un veido viņus par pastorāliem konsultantiem. Un Rāzēra ir vienīgā mācība iestāde Latvijā, kura gatavo šai profesijai, jo neviena cita mācība iestāde, diemžēl, šādu standartu profesijas negatavo. Bet pirms mēs sākam šo diskusiju par šo profesionālu konsultu, pastorālu konsultantu, Aija, varbūt tu varētu īsti pastāstīt par sevi, ko tev ir devusi šī rāras izglītība, jo arī tu esi pabeigusi maģistra studiju programmu, un kā tev šī izglītība palīdz vadīt šos radījuma arī raidījumus un vispār tā profesionālajā dzīvē, un arī privātajā. <laughs> Labi, paldies, Raimond. To, ka man būs jārunā, to es uzzināju šodien <laughs> pirms raidījuma. Tā kā klausītāji, es neesmu iesudējusi savas atbildes un teikšu tas, kas man ir uz uh, sirds. Tad uh, man vienkārši no dabas ir tāda, manuprāt, tāda dabiska interese par teoloģiju un arī nu, jā, par teoloģijas uh, disciplīnām, par uh, reliģijas zinātni un arī par filozofiju. Ja, un tādēļ es arī aizgāju mācīties uz uh, Rāzi. Uh, Nu, ko man tas ir devis? Nu, laikam būtu diezgan grūti man būt rādījuma arī direktora asistentē, ja man nebūtu zināšanas tomēr teoloģijā, ja es nebūtu rokā turējusi katoliskās baznīcas katehismu, ja es nebūtu rokā turējusi un arī palasījusi Vatikāna otrā koncila dokumentus un uh, citas enciklikas, jā, un Nu, tas man vienkārši palīdz orientēties. Jā, un es arī vēl joprojām sakoju līdzi tas, kas uh, notiek. Gan uh, cenšos lasīt grāmatas, iespēju robežās, kas ir pieejamas jā, par uh, gan pāvestu izdotās enciklikas, gan arī nu, sakoju līdzi, kas uh, nu, notiek. Uh, Vatikānā, nu, Vatikāna ziņās, ja parasti tāda mājaslapa Vatikāna va, tad es tur ieeju iekšā un arī pārskatu informāciju uh, nu, ko man deva Rāzī? Man ļoti patīk šis uh, moto – dukin altum. Tātad iet dziļumā. Ja? Un, protams, tās, uh, kad ir konkrēts uh, eksāmens, ir kaut kāds konkrēts priekšmets izņemts. Ja? Tu mācies šim eksāmenam, un nav jau tā, ka visas tās nu, zināšanas tev paliek galvā. Ja? Tevī nu, paliek tas, kas uz to brīdi tevī norezonē, ja, kas tev pašam liekas aktuāls, bet ir izveidojusies izpratne, un tu vismaz zini, kur meklēt materiālus. Ja. Un, protams, tie ir cilvēki. Tu iepazīsti cilvēkus uh, no dažādām Latvijas vietām, un es vēl joprojām uh, nu, satieku tos cilvēkus, ar kuriem es kopā studēju gan bakalaura programmā, gan arī maģistra programmā. Nu, protams, ja. Nu, man liekas, arī ļoti svarīgi ir šie kontakti, ja, šī savstarpējā kontaktēšanās. Uh, Nu tā, tā bija mana atbilde. <laughs> Nu, paldies, Ai. Paldies par dabīgu atbildi. Paldies arī par Dabīga. to, ka tu neatteicies atbildēt uz šo jautājumu. Tā negaidot, nemaz negatavojusies. Tu atbild ļoti. Man patika, man patika tas viss, ko tu teici. Un es ceru, ka tieši tāpat būs arī mums, Santa, kad mēs ceru, programmu. Un mēs turpināsim mēģināt apgūt tāpat paši mācīties, tālāk skatīties šos Vatikāna mājaslapas un tālāk skatīties un sekot līdz baznīcas dzīvei, lai vienmēr būtu zināt aktuālāko informāciju. Taču tagad jautājums varbūt sākumā Santai, pēc tam varbūt to arī var dokumentēt, arī es varbūt dokumentēšu. Tad Santa, kā tu domā, eh, vai cilvēki Latvijā vispār saprot, kas ir pastorālais konsultants, ko viņš dara? <laughs> Jā, paldies tev par jautājumu. Es eh, esot atrodoties konferencē, kas mums sā baznīcā, Un pēc tam, palasot komentārus eh, sociālajos tīklos, es sapratu, ka uz šo jautājumu ir jāsniedz atbildes, ir jāsagatavo atbildes, jo patiesībā ļoti maz cilvēku izprot šīs eh, pastorālā konsultanta nozīmu, ko viņš vispār dara, kas tas par zvēru tā cirku ienāk baznīcā un grib iekarot kaut kādas pozīcijas. Uh, saprotu jebkurus citus jautājumus, bet tieši par šīs profesijas nozīmi es saprotu, kad un redzot uh, uzdotos jautājumus, kādi bija gan konferences laikā, gan arī pēc tam sociālajos tīklos, ka cilvēkiem tiešām nav izpratnes. Tāpēc ir šī doma lēnām stāstīt, ko tas nozīmē, eh, ko šī profesija dod, ko apgūst eh, maģistra programmā. Uh, Eh, kāds pienesums eh, baznīcai var būt no pastorālajiem konsultantiem un ko tas dotu draudzes dzīvē. Un tas eh, tas uz pašlaik ir, man liekas, ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Kāpēc? Jo baznīcās priesteri ir ļoti, ļoti noslogoti. Uh, teiksim, atklāti runāsim uz izdegšanas robežām, uh, un tas ir saprotams, un tāpēc skaidrot jānāk mums pašiem, pašai augstskolai, jānāk un jāskaidro pastorālā konsultanta nozīmi. Nu, tas tāds vispār teikt abstrakt, ko es pateicu, bet mēs mēģināsim, kā jau teicu, un paldies par atbildi, dukinaltumu iet dziļumā un arī par šo pastorālā konsultanta profesiju runāt, lai jebkurš, kas ir baznīcā cilvēks, saprastu, ja teiktu, ka mūsu draudzē ir pastorālais konsultants, ko no viņa var lūgt, ar kādiem jautājumiem pie viņa var vērsties un kāda viņam vispār nozīme ir. Bet kas tad īsti ir pastorālais konsultants? Kāda ir viņa funkcija? Vad, tad, tad, patiesībā tas ir jautājums man jums abiem, piedodiet, Raimond, kad es <laughs> iejaucos, bet es zinu, ka jūs arī abi divi studējat šo programmu, arī mans vīrs studē šo programmu un vēl daudzi citi manas paziņas, jā, bet kas tad ir Kāda ir, mhm. kāds ir šis amata apraksts? Apraksts, jā. Ar to arī tad, tad ir jāsāk. Es varbūt iesākšu, Raimonds papildinās, kad jāsaprot, ka pastorālais konsultants, jā, viņš ir kaut kas starp psihologu <laughs> un starp teologu, kurš eh, zin, pārzin visas šīs te jomas, uh, kurš konkrēti kuras? Teoloģijas, psiholoģijas nozeres, filozofija, to, ko apgūst visas, visas, visas šīs nozeres apgūst augstskolā. Un viņš ir tāds, kā mm, es, es ilgi domāju, kā var salīdzināt. Man tāds ienāca mm -hmm. prātā zibens novedējs baznīcā mm -hmm. savā ziņā. <laughs> un um, tas ir tas, kurš viņš nebūtu nevienā brīdī nepilda Eh, vai neatņem no priestera kādu kalpojumu viņa. Tas, tas kas ir kļūdains priekšstats, ko, no kā man liekas daudz priesteri baidās. Tagad ienāks pastorālais konsultants draudzē, viņš atņems kaut ko no mana kalpojuma. Tas ir vispār absolūti nē un pat uh, nav, nav pat virziens tāds. Un uh, zinot šīs, šo te pārzinot teoloģijas nozari un uh, zinātni un, un pārzinot psiholoģiju un citas uh, nozares, mēs uh, palīdzam izprast cilvēku, palīdzam izprast cilvēka problēmas, palīdzam orientēties uh, baznīcas dzīvē, draudzes dzīvē, kopienas dzīvē. Mēs esam tādi kā universālie kareivji. Uh, tie, kas uh, var veidot, spētu veidot komandas, kas spētu veidot dialogu starp uh, arī starp priesteri un starp laju, kurš ienāk baznīcā, starp uh, draudzes locekļiem. Uh, skatoties, uzklausot, es tieši gribu uzsvērt, uzklausot, ieklausoties jebkurā baznīcas loceklī, jebkurā draudzes loceklī, spēt viņu virzīt vai pie priestera, vai pie psihologa, varbūt kādam ir smagāks <laughs> gadījums arī citā virzienā. Mēs, esam, mēs būtu tie draudzēs, kuriem ir ielikās, arī sava komanda apkārt, kurš, eh, kur var eh, tak, orientēties visā šajā jomā un palīdzēt katram draudzes loceklim eh, būt tāds, mm, nu, tāds jā, mm, neformāls līderis, kurš bet neuzņemoties tāda līdera lomu, kurš tad noteiks kā un kas jānotiek baznīcā. Nebūtu, nē. Tāds absolūts draugs palīgs priesterim, kurš pārzina visas šīs jomas un kurš var uh, kurš var palīdzēt celt baznīcas dzīvi, pazlīd, palīdzēt celt kopienas dzīvi. Bet, piemēram, mums Siguldā ir vairāk cilvēki, kas tiešām arī studē šo pastorālā konsultanta maģistra programmu. Tātad viņi ir kā, kā komanda, jo nu, pēc tavu stāstījumu es vairāk sapratu, ka tas ir tā kā konkrēti viens cilvēks. Vai, nu, Jā, kā, notiek, nu? nu katrā draudzē ir savādāk. Citur ir vairāk, kas jau ir beiguši, un viņi nes, nesaprot savu pielietojumu. Uh, neatrod savu pielietojumu, jo varbūt priesteris vai, vai, vai prāvests viņš arī līdz galam nesaprot, nezin, kas tad ir tas šis pastorālais konsultants. Viņš netiek izmantots reāli savā draudzē, un tas cilvēks, kas ir beidzis, ieguvis šo izglītību, viņš varbūt neuzdrošinās iet pie prāvesta un teikt, man ir tādas, tādas zināšanas, kā es jums varu palīdzēt. Es domāju, tieši tā, kā es jums varu palīdzēt, nevis tā, es tagad darīšu to un to. Un, ja priesteri apzinātos un zinātu, saprastu, kas ir šis pastorālais konsultants, viņi jau pirms ienāk draudzē, varbūt uzdot jautājumu, vai starp jums ir pastorālais konsultants, un tad ņemt kā palīgu, lai veidotu tad jau uh, auglīgu, produktīvu šo te draudzi kopienu, izējot no tā, kāds, kāds, kāds šis te palīgs viņam būtu. Kā tev, Raimond, liekas? Jā, Santa, paldies par to, ko pastāstīji tu. Nu, no savas puses, ko es varu piebilst? Pirmkārt, jau piebilst to, ka vispār pastāvā konsultēšana tas ir visgrūtāk definējumā psiholoģiskās un garīgās palīdzības jomā. Ja par psiholoģiju visur ir daudz dažādu definīciju, par to, kas ir pastāvā konsultēšana, to definīciju nav nemaz tik daudz. Nu, piemēram, no studiju laikiem atceros, ka viena no definīcijām, ko mums iedeva pastāvā konsultēšana, ir dažādu dziedināšanas, terapeitisko metāžu pielietošana, lai palīdzētu cilvēkiem efektīvāk tikt galā ar savām problēmām un krīzēm, kā arī piedzīvot pašu ievainotības dziedināšanu. Tas nozīmē, ka pastāvīgs konsultants ir cilvēks, kas apzinās, ka šī pastāvīga konsultācija ir grūta, grūta joma, sarežģīta, jo viņi apvieno gan kā timnēja teoloģiju, gan psiholoģiju un pat arī psihoterapiju. Tātad trīs jomas, ir apvienot sevi pastāvīgs konsultants. Taču kas ir tas, kas viņam atšķir no pārējiem šiem psihoterapeitiem, psihologiem, ir tas, ka mūsu, kā pastāvīga konsultanta, vērtība orientācija pamatā ir svētajos rakstos paustās saziņas par Dievu. Un šī kristietība paredzēto cerību uz labu nākotni. Tātad tas ir tas, uz ko mēs paužam visu savu šo te bāzi. Tā ir mūsu tā bāze. Un um, mums ir jāstrādā, lai mēs varētu izmainīt šo cilvēku, kas pirms atnāk viņa vērtības, manīt viņa morālās vērtības. Mēs arī varam mēģināt uzsvērt šo cilvēku dzīves kā streceļa pēcnāvis dzīvēi, tātad tam, kas notiks pēc tam. Mēs varam izmantot, protams, dažādas terapeitiskās sarunu vadošanas metodes, taču mēs tomēr nekad nelietosim metodes, kas būs pretrunā kristietiskajiem vērtībiem. Tātad mūsu sarunas pamatā, kā pastāvam kalcam, vienmēr būs šīs kristietiskās vērtības. Mm -hmm. Un, jā, ir arī profesijas standartā, ir šī profesija noteiktā, un profesijas standarts definē mūsu profesiju šādi. Pastorālis konsultants ir speciālists, kas ieguvis augstāko izglītību reliģijā vai teoloģijā un profesionālu kvalifikāciju pastorālajā konsultēšanā, kas veids vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgu aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāros, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisku attīstību, kā arī sniegt atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālo problēmu risināšanā. Tātad um, no šīs definīcijas izriet, ka mēs, kā pastāvīgi konsultanti, esam pošu profila speciālisti, kas, kura galvenais uzdevums ir palīdzēt. Un tu pieminēji, ka svarīgas sadarbības starp uh, vietējo draugu prāvestu un tieši pastāvīgi konsultantu. Un, protams, jo nezinot, kas ir pastāvīgs konsultants, tās parādās draudzē, visi varbūt sāk viņu saukt, oh, tas jau ir prāvista vietnieks vai draugs atbildīgais par kaut ko. Taču, nu nē, tā nav. Tas vienmēr paliks vadītājs, vienmēr paliks vienīgi tikai priesteri, kas tur būs. Taču mēs būsim viņa pastarēlie līdzstrādnieki, pastarēlie asistenti, kas darīsim tās funkcijas, ko mums deleģēs draudzes prāves. Un sadarbība šī, protams, būs ļoti, ļoti svarīga, jo pastarālais konsultants bez draudzes prāvesta tāpat neko darīt nevarēs. Viņam ir vajadzīgs draudzes pārzakta akcepts, deleģējums uz tām funkcijām, ko mēs, kā pastāvīgi konsultanti, varētu veikt un palīdzēt mm -hmm. viņam. Un tiešām tā palīdzība būtu ļoti svarīga mums, lai mēs varētu viņiem palīdzēt. Jo mums svarīgi apzināties arī, ka šī pastāvā darbība nozīmē parādīt, kādas ir mūsu attiecības ar debesu tēvu, ka viņas prasa šo kopību, un tieši kopība mūs ziedina un attīsta un nostiprina šīs starppersonu saites. Un tas ir tieši viens no mūsu uzdevumiem, ka pastāvīgi kalpotam parādīt šīs saites, ka mēs varam viņus stiprināt gan ar debesu tēvu, gan arī ar cilvēkiem. Aija, varbūt tev arī kādas domas par šo visu ir? Jā, nu, paldies par, eh, par jūsu atbildēm. Es eh, nu, pārdomāju pašu nosaukumu pastorāls konsultants. Eh, šeit ir šis vārds pastorāls. Jā, man tas aizstās pastora, mm. gans. Jā, tas, kurš nu, rūpējās, tu arī minēji vārdu dziedini, jā, kas ir klātesoši, kas ir blakus. Jā. Es jums piedāvāju tagad aiziet nelielā muzikālā pauzē, Mēs piekrītam. Raimond, vai tas ir tev raidījuma scenārijā derēs? <laughs> derēs, derēs. derēs, derēs. Jā, un tad, lai dzied Inese Sulžānaka un viņas uh, dziesmas nosaukums ir dziesmu dziesma. dziesma. Radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam atpakaļ ēterā, pulkstens rāda 10 un 34 minūtes. Tu klausies kafijas pauzi kopā ar Rāzi Santa, tad pilnu nosaukumu Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūtu. Jā, un pie pults esmu es Aija Avotiņa, bet šī raidījumā vadītājs Raimonds Garais. Tas ir tavs uzvārds, Raimond, jā? Ja? Vai ne? Jā, tā? Tas ir uzvārds. <laughs> es katru reizi samūstu, jo tu esi arī, arī augumā gara persona. <laughs> Tad, jā, mūsu raidījuma vadītājs ir Vācijā, tādēļ ir pieslēdzies attālināt, un blakus ir arī Santa Purmala tavu titulu nenosaukšu. <laughs> tad tas ir studiju daļas vadītājs. Jā, un par ko tad, Raimonda, mēs sākām runāt, ja nu kāds klausītājs tikai tagad ir pieslēdzies un sāk šo pārraidi klausīties? Jā, tad um, uz dotā brīdī mēs esam parunājuši jau par to, vispār, kas ir pastāvīgs konsultants, par to, vai Latvijas baznīcā vispār saprot, kas viņš ir, kāpēc viņš ir vajadzīgs. Un mēs ar Santu arī katrs uz sava skatu punktu apskatījām tad, um, šo pastāvīgu konsultantu nozīmi, viņa tā kā uzdevumus un viņa funkcijas un kāpēc vispār viņš ir vajadzīgs. Taču turpinājumu mēs turpināsim par šo pašu tēmu un Varbūt es izdošu jautājumu tagad Santai, kas ir kā studiju <laughs> daļas vadītāja. Uz viņa vienlaicīgi ir arī mana studiju biedra nu, maģistra studijās Santa. <laughs> Lai pastāvīgais konsultants var būt labs atbalsts draudzē un arī tās prāvestam. Paldies tev par jautājumu. <laughs> Man liekas, ka noteikti, ja to tikai saprastu priesteri, eh, iz, iz, eh, izprastu šo pastorālā konsultanta nozīmi draudzē baznīcā. Pirmkārt jau tāpēc, ka viņiem, kā jau es sākumā minēju, nav laika. Visam viņam tiešām viņiem pašiem jāveic šie pastorālais kalpojums, tas ir pirmais. Un deliģēt, dažreiz viņiem nav kam deliģēt tālāk visus draudzes pienākumus, lai attīstītos draudzes nu, tad noteikti šis pastorālais konsultants būtu tas, kurš jau tālāk, kā, kā labā komandā, kā labā iestādē, kur ir visas funkcijas sadalītas, kur ir visi darba pienākumi sadalīti un, un ir zināms, ka var uzticēties. Uh, tad um, mēs būtu tie pirmie, <clears throat> kas tālāk atkal spētu deliģēt un ap sevi veidot komandas. Uh, Bet viens ir veidot komandu, otrs ir svarīga, svarīgs moments, ka šajai komandai jābūt dialogam. Un šī dialoga veidošana, kāpēc tad pastorālais ko konsultants um, divu ar pus gadus apgūst un studē visas šīs zinātnes, uh, iegrimst iet dziļumā visās jomās. Tieši tāpēc, lai būtu gan zināšanas psiholoģijā, kā runāt ar cilvēku, uh, kā viņā ieklausīties, eh, viņā izprast viņas sāpi, paklusējot, nerunājot, ieklausoties. Tas nenozīmē, ka uzreiz dot tagad eh, konsultāciju <clears throat> vai nostrostā un jāpasaka, kā jābūt. Nē, tas ir patiesībā, kā jau tu minēji, visgrūtākais uzdevums. Tas ir ļoti grūts uzdevums būt baznīcas priekšā ar visām savām zināšanām, uh, bet būt ar tukšām rokām. Šis ir mūsu uzdevums - būt tukšām, atvērtām rokām. Tev var būt desmit augstākās izglītības, tev var būt grādi, bet tu nekas nebūsi, ja tavas rokas būs aizvērtas un ne, viņas nebūs dodošas. Ja tu nebūsi šī te maize uh, tiem, kas atrodas draudzē, tiem draudzes locekļiem, jo tas ir ļoti grūti. Tāpēc ir vajadzīga šīs te psih zināšanas psiholoģijā zināšanas pastorālajā vadīšanā. Uh, bez tā mm, vienkārši būt līderim, uh, vadītājam, tas nav iespējams, ja nav apgūts šis. Un tad veidot, veidot komandu, jo uh, ir vajadzīgi tālāk, es to esi viens, kas ir aiz priestera, prāvesta, vikāra, bet ir nākamais, kad ir jābūt šiem cilvēkiem, kas ir kā vadītāji, kas tālāk veido ap sevi komandu, un tad veido šis te atzars. Nākošie deliģē nākošos, un atkal notiek šie te deliģēšana. Un uh, tad daudz arī <clears throat> bija tāds jautājums, nu jā, ir pastorālais konsultants draudzē, nu kā tad parastais lais var ienākt draudzē, kas tad, eh, ar, ka, kas viņu uzņems un, un kā tad eh, viņš atpazīst, ka viņš ir gaidīts šajā baznīcā draudzē. Ja būs šī komanda, ja būs šī delegācija, deliģēšana uz, uz priekšu nākamajiem soļiem, tad arī šie cilvēki tālāk būs, iesaistīti, būs iesaistīta visa draudze, nevis kaut kāda izvēlētā komanda, kaut kādi izvēlētie, ekscelentie cilvēki, draudzes locekļi, un tādā viņi noteiks visu draudzes dzīvi. Nē, tas tā nav domāts. Un pie šī ļoti cilvēki varbūt apstājas nobīstas un uh, Un viņiem liekas, ka tie ir kaut kādi izredzētie. Nē, kā jau teicu, jābūt atvērtām rokām. Tas nozīmē, tev jāspēj noliekties tik zemu, lai tu visus, eh, jebkuru cilvēku, kas ienāk draudzē, atver baznīcā, patvērtām durvīm, vienalga, cik viņš ir ticīgs vai neticīgs, vai viņš meklē, vai viņš, kas viņam tajā brīdī notiek, ka tu vari noliekties pie viņa un celties kopā ar viņu. Tas ir, tas ir svarīgākais uzdevums pastorālajiem konsultantam. Uh, Un tās zināšanas, tā bagāža dod šo iespēju mm, iet šo ceļu un saprast, jo tā patiesībā nav profesija, tā ir misija. Tas ir aicinājums. Jā. Mm -hmm. Man tagad kaut kas jāsaka. <laughs> Varbūt tev radās <laughs> man... kāds jautājums. Jā, man, man patiesībā es tādus nu, vairākus aspektus nu, piefiksēju. Un, man ir viens jautājums jums abiem, bet pirms tam es tādu komentāru, klausoties tevī, es aizdomājos par to, nu, reāli, es domāju par savu uh, draudzi Siguldā un uh, kad mums ir šie pastorālajie konsultanti, un, uh, bet ir arī citi draudz cilvēki, kuriem varbūt, nu, tiešām nav šis aicinājums studēt, un uh, tas viens jautājums tāds ir, uh, vai nav tā, kad uh, tu aizslēdz citu uh, cilvēku um, iespēju darboties savā draudzē, jo tu esi tā kā tas, uh, man gribās teikt, neuzkrītošais, nu, līderis, jo manuprāt, kas ir pozitīvi pastorālām konsultantam, tie, kas studē ar arzī, viņos tomēr veidojas izpratne par to, kas ir baznīca, ja? ka tas nav iet un vadīt uzņēmumu, piemēram, tas gluži, mhm. nu, baznīca nav biznesa centrs. Es tev, jeb, tu piebildīšu, tas ir jāņem šīs te biznesa prasmes, kas arī, kad runāsim par maģistra programmu, jā, ir šī baznes, biznesa prasmēm ir jābūt, un tieši komandas veidošana ir šī prasme, bez komandas veidošanas, diemžēl, nespēja deliģēt tālāk, lai labi attīstītos, bet to, ko teici, Nevis eh, tev tieši otrādi pastorālam konsultam jābūt tas, kas atver, kas atver jebkuru, lai, kad, kurš, kad ienāktu cilvēks draudzē, viņš eh, justu, ka viņš ir gaidīts, ka viņš eh, var ienākt, uzdot jautājumu, vai viņš jautāt, pie kā griezties, kad katrs, katrs draudzes loceklis, nevis, kā es teicu, izredzētā komanda, bet tieši tālāk tiek deliģēti, ka katrs draudzes loceklis tiek ietverts kalpošanā, katrs tālāk ir vienam jābūt kā biznesā galvenajam, <laughs> kur priesteris jebkurā gadījumā ir vēl priekšā, ir vēl galvenāks, bet viņš arī spēja deliģēt, viņam ir jāspēj deliģēt šie te uzdevumi uh, Un, eh, ja jāspēj domāt, ka ne tikai viņš, bet arī ir cilvēki, kas viņam var palīdzēt, atvieglot viņa kalpošanu, viņš var uzticēt šos te, eh, kalpošanas uzdevumus tālāk. Nu, jā, bet, bet ir pastorāla konsultants, ir ar atvērtām rokām. Tas ir tas galvenais, kad ienākot, viņš nu, uzņēma, un ne jau viņš tieši, bet viņš deleģē tālāk cilvēkus un iesaist, iesaista visus draudzes locekļus. Man ir jautājums tad uh, papriekš Raimondam, pēc tam tev, Santa, pastorālais konsultants šī programma, bet uh, tu darbojies draudzē. Cik intensīvai, nu varbūt tāds provokatīvs, vai ne, jo mēs zinām, kāda ir ikdiena. Ir jābūt pastorālā konsultanta garīgai dzīvei. Jā, jā šeit ir, jo, manuprāt, ir ļoti svarīga šī vertikālā dimensija. Jā, protams. Un, pr nu, protams, pastorālais nu, konsultants darbosies horizontālā dimensijā cilvēkiem, jā, bet ir šī vertikālā dimensija. Jā. Lūdzu, <laughs> Raimond, <laughs> Raimond vārds tev. <laughs> jā, protams, um, pastorālais konsultants, um, viņa, protams, jāaug arī pašam un jāveido arī pašam savas personīgās attiecības ar Dievu. Un bez tām, ja viņam nebūs pašam attiecību, tad viņš jau nebūs pastorālais konsultants, viņš būs vienkārši psihologs, kas tīri psiholoģiski palīdzēs cilvēkiem. Bet par garīgo dzīvi, protams, tad eh, pirmkārt tā ir lūkšana dzīve, tā ir lūkšana dzīve, ko nu, teiksim, mēs kā laimi, mums nav obligāti jāskatās stundu liturģija, breviārs, bet, protams, studējot ar arzīju, sapratu, ka tas ļoti svarīgi pievienot šī baznīcas kopējai lūkšanai, jo tātad šīs ikdienas šis stundu lūkšanas, ir breviārs. Tātad tas ir viens no tiem veidiem, kā arī mēs, kas sarunā studējam, liela daļa no mums lūdzās šīs lūkšanas kopā ar visu baznīcas garīgo kārtu, ar klostra ļaudīm un ar tiem lajiem, kas uh, arī ir uh, iesaistīti šajā kopējā baznīcas lūkšanā. Protams, tas ir regulārs dievkalpojuma apmeklējums, piedalīšanās svētajās misēs, jo bez dalījuma svētajā misē ne tikai svētdienās, bet arī kādā darbdienā aizjūt uz viņu, tas ir diezgan grūti augt un apzināties savu vērtību un arī savas attiecības ar Dievu. Tātad, lai tas nav tā, ka eju uz svētdienu tikai baznīcas, ka tāpēc, ka tā vajag, tāpēc, ka viss dara, bet seju uz baznīcas tāpēc, ka es gribu satikties ar kungu, es gribu pieņemt svēto komuniju, un es gribu būt kopā ar citiem draudzes locekļiem, būt daļa no šīs kopienas, kas ir, mēs visi esam kopā tajā draudzē, un es esmu arī viens tikai no viņiem visiem. Tāpēc šis ir arī ļoti svarīgs aspekts, kas jādara. Protams, ir arī jābūt paklausībai, jābūt paklausībai un jāapzinās, ka draudzes prāvests ir galvenais draudzē. Un, ja prāvis kaut ko paudz, vai nu, jā, parasti paudz, viņš jau nekad nepavēl, viņš vienmēr paudz, kad viņa lūgums parasti ir svarīgs arī visiem. Un saistoši arī man, vai nav tā, ka draudzes prāvis ar kancels kaut ko pasludina, kādi pieci cilvēki aiziet, bet es kā varbūt nākušais pastāvās konsultēt, cenu, ko nu es tur iešu, uzkopu teritoriju vai piedalīties talkā. Nu, nē. Tad ar savu piemēru arī man ir jāiet un jārāda pārējiem, ka esmu tieši tāds pats kā visi citi draugi locekļi, ka esmu viens no viņiem. Mm -hmm. Santa. Jā, es gribu tikai piebilst pie visa tā, ko teici jā, par šo lūkš, lūkšanas dzīvi. Lai kā es teicu, ja tu tev ir jābūt maizē šiem te cilvēkiem, kas ir draudzē kopienā, tev arī jāsmaļas no dzīvības maize, tev pašam jāēt šī dzīvības maize, lai tev jāsmaļas no avota, lai tu būtu avots citiem. Un tas ir galvenais nosacījums pirms uh, vispār es varu iet un, un, un, un vadīt kaut ko vai veidot kaut ko. Uh, es pat esmu klusās lūkšanas cilvēks un Un šis, šis e, ko, ko, ko kopiena arī atro, esmu dzīves mācības institūtā, un šis ir tas avots, kur es pēc varbūt mēne, mums ir tikšanās reiz mēnesī, kur mēs smeļamies, kur mēs tiekamies, kur mēs runājam, un galvenais mēs formējamies. Mums ir arī mācīšanās, arī kopienā. Tas neapstājas, kad šī lūkšana dzīve neapstājas tikai manā izpratnē, dimensijā, uh, bet mēs turpinam augt, eh, mācoties, eh, klausoties, formējoties un atkal ejot klusajā lūkšanā un, un piedzīvot šīs te dzīvās attiecības. Un ja tev pašam jā, ir dzīvās attiecības ar Dievu, dzīvās attiecības, tikai tad tu spēj būt šī tālāk maize arī šiem cilvēkiem, kas ir draudzē, kalpot, Un kalpot nozīmē to, ko Rēmats arī teica, arī iet grīdus laucīt. Aha, man ir viens jautājums, un es pat zinu autoru. Tas ir mans vīrs, kurš studēja <laughs> pastorālo programmu, bet eh, viņa jautājums ir tāds. Šobrīd izklausās, ka pastorālais konsultants kā draudzes ir kā draudzes menedžeris, vai tomēr nav jābūt kā, kā garīgam pavadītājam, nevis organizatoram? Paldies, Gatī, eh, par jautājumu. Un, eh, Atbildam, ja nespējam uzreiz. Nē, es, es tad, uzreiz, jā. jā, tas ir gan, gan. Tāpēc jau ir pastorālais konsultants, ka viņš arī e, šajā programmā, tagad arī ir jaunā programma, ko mums akreditēja e, ar, ar šo gadu jau pirmām kursam, kur ir iekļauta biznesa sadalījums. Nu, nevar cilvēks neesot, neapgūstot elementāras menedžēšanas, e, menedžmenta zināšanas, uh, kā veidot komandu. E, tu nevari patiesi saprast arī, viens ir garīgi saprast cilvēku, otrs arī tehniski <laughs> jāsaprot, kā, kā tehniski izpildīt daudzas lietas draudzē. Tā kā ģimenē e, viņš jau nav tikai uh, ja tas ir <laughs> tavs vīrs, viņš jau nav tikai tavs vīrs, viņa, viņš arī ir menedžers. To visu var veidot, eh, tad skatījumu uz ģimeni, uz mazu kopienu, un tad ir vieglāk saprast arī, kā tas izvēršas uz lielu kopienu. Jo arī ir jādomā, ko jūs ēdīsiet, kā jūs siltumu apmaksāsiet, eh, kurš ies uz veikalu, vai kurš bērnus vedīs uz treniņu, vai vēl kaut kur. Tieši tas pats tikai lielākā atvērumā notiek baznīcā. Bet eh, vai arī nav tā, ka, labi, tā es pat teiktu tā, tā varētu būt viena funkcija, bet uh, tas, ko Gatis rakstīja, ka tu esi kā mentors. Tu, esi, tu palīdzi kādam cilvēkam no draudzes uh, pieaugt garīgumā, iet uh, no dziļumā, un patiesībā tu jau pieauc kopā protams, ar viņu. Protams. Ja? Un uh, varbūt uh, ne, ne visiem, varbūt uh, pastorāliem konsultantiem ir jābūt šie organizatoriem, jo katram arī tomēr ir um, uh, man gribas teikt tā, savs raksturs, savs temperaments, sava harisma. Uh, tikai protams. komentējot. Pilnīgi piekrītu. Raimond, tev. Un tad, uh, Raimond, tauts komentārs, un šodien beidzam. Varēsiet <laughs> uh, turpināt nākamēnes. Raimond, nav skaņa. Aha. Jā, tagad gan būs skaņa. Jā. Jā, runājot par pastāvā konsultantu, un tad uh, par gati, gati. Ja <laughs> Viņš šeit nav klātesošs. es atbildēšu arī tev, kā, kā personīgi. Nē, ir klātesošs. Tu biji mans mentors, kad mēs jubilēlas mentoru kursu mācījāmies. Tu biji mans mentors. Un um, ļoti labi droši vien atceries manas atbildes, atceros vienmēr tavus komentārus. Un arī šis um, aspekts, ko mēs mācījāmies tieši jubilēlas programmā, tieši par katkēdisko mentoringu, tas, protams, uh, stāv arī ļoti augstā vietā, jo pasaules konsultants, viņš parasti draudz ir arī katehēts. Viņš arī ir katehēts, kas izmanto savas zināšanas, lai nodotu citiem. Bet tā nav tikai šī kopība, jo pasaules konsultants, viņš ar sevi ietilpst arī šīs te, ko mēs runājam iepriekš, šīs privātās konsultants, kad pie viņa nāk un privāti runā. Un tas nozīmē, ka pasaules konsultants jau pārzina šīs psiholoģiskās izvērtēšanas jautājumus, ja pamata līmenī vismaz. Viņš, protams, vadīs šo psihoterapeitisko sarunu, Viņš ir kompetents strādāt, strādāt ar visiem cilvēkiem, kas nāk saistībā ar viņa reliģiskiem jautājumiem. Un, um, viņš uzņemas arī šo padomu devēju lomu, jā, un ir atbildīgs par to, ko viņš ir devis šiem cilvēkiem. Tāpēc um, tas ir ļoti svarīgi priekš viņam, jo viņš strādā ar šiem reliģiskiem jautājumiem, un viņš ir atbildīgs par katra cilvēka, viņa atnāk garīgo un morālo attīstību. Jāpazina šī ticība, uh, Un jābūt arī kā līdzgaitniekam garīgās izaugsmes procesā. Tad nevar būt tā, ka viņš kaut ko iesāk un pēc tam viņš pamet šo cilvēku un pārējai pie nākamā. Tātad viņam jādzīvo līdz ar šo cilvēku kādu laiku. Šeit, protams, ir svarīga šī empātija arī ar šo cilvēku, saprast, iedziļināties, kas ir noticis, un tad viņu mēģināt izvadīt cauri. Bet eh, šī ir, jā, šī ir tikai viena daļa no šī pastorālā konsultāta funkcijām, jo otrā daļa tomēr ir šī organizatoriskā, un bez viņas nekur mēs diemžēl nevaram likties. Mm -hmm Draudz prāvestiem ir jāpalīdz. Viņi vieni paši velk lielu vezumu, viņiem ir jārūpējas par visu draugu, un tas ir ļoti labi, jo viņam ir šis cilvēks, kas māk un prot un ir spējīgs palīdzēt vadīt šīs ikdienas rūpes, kas kaut ko uzņemas organizēt, kas kaut ko uzņemas novadīt. Nu, Piesakot, elementārs lietas, aizbrauc draudzes prāves, teiksim, rekolekcijās, draudzē, novembrī mēnesī nav neviena, kas varētu novadīt lūkšanas par mirušajiem. Tad šis pasaules konsultants varētu būt cilvēks, kas uzņemtu šīs rūpes, ka katru dienu teiksim, novadītu šīs lūkšanas par mirušajiem. Viņš jau pats viņus nevadīs. Viņš atradīs cilvēkus, kas nāks, kas lūksies. Tad viņš to visu organizēs. Protams, viņš to darīja arī pats. Un tomēr ir šī otrā dimensija, jā, ko teica Santa. Tad ir šīs gada divas dimensijas, un arī radījuma arī klausītājiem ir divas. Ir šī konsultēšana, garīgā pavadība, kas ir uh, viena no funkcijām, bet tomēr ir arī šī organizatoriskā funkcija, un no tām, diemžēl, pastāvīgais konsultants nekur izbēgt mūsdienu baznīcā nevarēs. Paldies, Santa! Jā, ka, bet mēs redzam, cik šis jautājums būs beigsim, jā. Jā, plašs. Tātad tas nozīmē, ka mēs turpināsim, jā, būs turpināsim diskusijas un turpināsim izglītot, un, lai saprastu klausītāji, ka, kāda ir šī nozīme. Paldies, eh, Raimond, par tavu attālināto Paldies, eh, Gati, par tavu neklātieni. Paldies, Santa, par klātieni. Paldies. <laughs> Jā, un tad uh, pēc mēneša. Noteikti. Tiekamies pēc mēneša. Labrīt, esošie studenti! Labrīt, topošie studenti! Labrīt, pasniedzēji! Šis ir raidījums Kafijas pauze sadarbībā ar Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu.